Magandang araw sa inyong lahat at ang inyong mga tigapakinig. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Ava at isa po ako sa mga silent listeners ninyo mula YT, FB hanggang podcast. OFW po ako dito sa UAE at ang kwentong akin pong ibabahagi ay ang aking karanasan nung ako ay nasa Pilipinas pa lamang. Ako naman po si Ella. Ang kwento naman pong ito ay experience ng tita ko, ang sister-in-law ni Mama. Ito po'y naganap sa probinsya ni Lola sa Leyte. Fiesta daw po nung panahon na iyon na kung saan may naging bisita sina Lola at itong mga ito ay tatlong dalagang estranghera. Hello sa inyo ng lahat, Sir Red at sa mga bumubuo po dito po sa inyong channel at gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo and I'm sure makaka-relate din kayo since may mga episodes kayo sa SHS na nababanggit ninyo na kayo ay umaakyat o nag-hiking din. So ang aking ibabahagi ngayon, Sir Red, ay ang experience ko po nang minsan po kaming mag-hike sa Mount Makulot. Ang lahat ng kanilang mga karanasan na ito na ibabahagi natin dito syempre sa subscriber si Hilakbot Stories inyo pong tunghayan. Dito lamang syempre sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Ako pong muli si Red at ito ang SHS. <laughs> Paulit-ulit. <laughs> You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Yo, yo, yo! Tatlong kwento ni Ava, si Ella at si Jiro ang bibida sa ating episode for today na alam kong inaabangan po ni na Ryan Foutley Uh, sabi niya dito, lagi po akong nakikinig kasama si Mind of Shinigami, uh, si Samson Mabalay na syempre one year na po nating uh, channel member at ito rin si a friend of yours, yun yung pangalan po niya sa YT. Uh, sabi niya dito, nababawasan si Red ng pagka-homesick ko lalo kapag ako'y nakikinig dito po sa segment ninyo at ang paborito kong series na ang batang ipinanganak sa Haunted House. The best po talaga yon. Uh, sabi niya, DH po ako dito sa Singapore and all the best po para sa inyong mga channel o sa inyong platform. Salamat, salamat kung sino ka man. Thank you! At sa mga channel members, regular listeners, silencers o silent listeners, o mga newbie dito po sa ating channel, welcome po sa Ilakbot Pinoy Horror Stories at maraming salamat naririto ka para mapakinggan mo ang tatlong kwento na atin pong tampok para po sa episode na ito. Sa mga nagkakape ni Lola Trinidad, nako available ang double choco sa puntong ito. Check out nyo na bago may check out ng iba at nang makita nyo rin po yung iba pa mga available items sa ating HTV merch sa Shopee. First story mula po dito kay Ava since fave character po niya sa Wattpad yung Ava so yun na rin yung kanyang gagamitin. Once again, itong kwentong kanyang ibabahagi ay ang kanya mga karanasan nung siya ay nasa Pilipinas pa lamang pero ngayon ay OFW na po siya sa UAE. 2018 Sir Red nung ako ay mag-start na makinig sa inyo dahil pinakikinggan po kayo ng ex ko. Kaya nakahiligan ko na rin po lalo kapag ako ay nasa trabaho or bumabiyahe. Talagang nakakabawas po ng bore, boredom ang inyong mga stories. Meron po kayong hilakbot story na pinakatumatak sa akin. And somehow, uh, parang maire-relate ko sa aking karanasan na ibabahagi ngayon. Ito po yung kwento na nangyari sa staff house namin nung nag-work pa ako sa isang remittance company. Company. Bali po nagpo-provide kasi sila ng staff house sa mga empleyado na malalayo ang tirahan. So bagong lipat lamang po kami ng kawork ko sa staff house na yun. Ang balita ko po noon Sir Red, bago po maging staff house ay naging gym daw ito. Yung mga, alam niyo sa mga lalaki nag-exercise or nagpapalaki ng abs, something like that – at ito po ay bago upahan ng company na pinagtatrabahuhan ko. So before po kami lumipat, marami na rin po kaming nadidinig ng mga bali-balita na kesyo may nagpapakita daw na bata at babaeng multo doon. Yung staff house na ito kasi Sir Red ay may isang remittance branch sa harap at sa likod po ay yung naging kwarto namin. So ang setup ng staff house ay sa harap may roll up tapos pagpasok mo ay yung remittance company kaagad ang makikita mo. Tapos pagpapasok ka na naman sa isang pinto ay parang studio type na may pinto papuntang CR at kusina. So balik tayo sa kwento. I think 9 or 10pm na po iyon nung ako ay maglaba sa lababo ng kusina. Hand wash lamang po yun dahil wala kaming washing machine at kaunti lang naman yung mga damit. Pang third night pa lang naman namin na nakalipat doon kaya um, kukonti pa lamang po yung mga tao. Kampante din naman po ako since kami-kami lamang po at kaya ganun na lang yung sige yung paglabalaba ko. Yung kasama ko po na pangalanan na lamang natin na Sheena ay tulog na nung time na yon dahil may pasok din siya ng maaga kinabukasan. So habang ako ay nagbabanlaw ng damit, sa peripheral vision ko po, nakita ko na may dumaan papuntang CR. Ang naisip ko nga noon si Red ay si Sheena, ay si Sheena yon. Binaliwala ko lang dahil yun nga yung nasa isip ko. After ilang segundo, bigla pong may sumitsit. Hindi ko pinansin nung una, baka nga si Sheena ay nagtitrip lamang. Pero napansin ko na hindi tumitigil. Sit-sit pa rin talaga ng sit-sit. Ang nakakatakot pa doon talaga si Red ay parang papalapit siya ng papalapit. Doon na po ako napahinto. Hanggang sa pinakikiramdaman ko ang buong paligid at doon nga ay may narinig po akong bumulong at ang bulong na iyon ay para siyang chant. Parang dasal na ewan. Kung alam ninyo yung sa mga movie na may mga multo na parang may binubulong na hindi maintindihan, ganun na ganun si Red yung naririnig ko. Kaya ang ginawa ko ay tumalikod ako at sinigawan ko si Sheena. Tinawag ko ang ngalan niya at napatanong kung siya ba yun. Napatingin ako sa gawin ng CR at mas lalo akong nanghilakbot dahil nakita ko po si Sheena na nasa higaan at tulog na tulog. Gusto ko mang baliwalain yung nangyari pero nahintakutan na po ako. Lalo kapag naaalala ko na tama may mga kwento ang mga nagduduty sa branch na iyon tungkol sa mga multo which is na-mention ko nga kanina sa umpisa. Gustong gusto ko ng mahiga na lang ng panahon na iyon at ayaw ko na sanang ituloy yung paglalaba pero dahil nga kailangan kong tapusin iyon, nagpatugtog na lamang ako gamit ang Bluetooth speaker ng kahit na anumang mga upbeat o lively na kanta. Kapag naaalala ko talaga si Red yung karanasan kong iyon, lalo ngayong point na ito na tinatype ko pa lamang ang kwentong ito bago ipasa sa inyo ay tinataasan po talaga ako ng balahibo. Basta't after po na mangyari yon ay minadali ko na, tal- minat- minadali ko na talaga yung paglalaba at pagbabanlaw. Ngunit mabuti na lamang nung nangyari ang lahat ng ito ay banlaw na panghuli na yun. Madami pa po akong karanasan sa staff house, Sir Red, kaya asahan po ninyo na meron pang kasunod ang kwentong ito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong ito na ibinahagi mo, Ava, at sana ay kahit papano na i-deliver ko ng maayos na i-deliver ko sa expectation mo yung kwentong ito. Although sabi nga natin, uh, paminsan may mga kwento talaga tayo na nagko-crossover uh, mula sa SHS na magiging regular episode or na isasama sa isang compilation Basta pareho o kabilang siya talaga sa topic na um, dinidiscuss or nasa tema kumbaga, 'di ba? Katulad nito, Staff House, kung hindi ako nagkakamali, meron na rin talaga tayong nilabas sa, sa Sindak short stories noon na tungkol din sa Staff House, parang diyan naman 'yan sa may uh, South Triangle ata kung hindi ako nagkakamali, 'di ba? Na Philam ata sa film Staff House ata <laughs> yun. o, oh, yun yung, yun yung kwento eh. Yun yung binanggit dun sa kwento, di ba? Oo, kaya yun, eh, kaya siguro dito siya nakarelate. Kaya naka, nagkaroon din siya ng idea. At nag-share din siya ng tungkol dito pero kung sana kung naihabol ito at mas nauna din o kaya sabay silang naisubmit noon, maaaring magkaroon tayo ng staff house horror stories o ghost stories at maaaring naisama din natin ito. Kaya ikaw huwag ka na magdalawang isip. Sabi ko nga, ang gagawin na lamang po natin, magno-notify din naman po tayo, huwag kayong mag-alala. Kung sakaling hindi na may feature po dito, direkta sa subscriber Lakbot story segment, asahan po ninyo na maisasama po siya sa ating mga compilation ng ghost stories o mga horror stories natin para syempre minsanan as in gagawin na siyang regular direct na. So para hindi na rin po natin hindi na malito minsan yung sindak at saka yung admin natin dito sa Hilakbot baka kasi minsan na pagpapalit-palit na nila yung mga kwento so uh, para hindi na rin po ma-confuse yung ibang mga kasama natin so ganoon na lang gagawin natin huwag kayong mag-alala sa mga nag-send po ng mga kwento magbibigay naman po tayo ng notification sa pamamagitan po ng chat or uh, email mula po kay Admin Clay. Siya lang naman po yung humahawak kasi ng mga entries. Kaya kung hindi pa na-feature ang kwento ninyo, uh, pawait na lang guys. Opo, at uh, sisikapin natin talaga matapos lahat ito. Kape ni Lola Trinidad, uh, ah, cinnamon, naghahanap ka, oh, double choco, alam ko meron po ngayon. At ang ating pong pinupush ngayon guys, yung steep coffee. Lalo na rainy season, alam na alam po natin eh, talagang kayo po ay ah, buhay na buhay sa mga kape o kaya champurado, aros caldo, goto, lomi, kung ano pa man ang masarap na kainin talaga. Mga comfort food, ika nga natin. Ngayong rainy season, kung sakaling rainy man ngayong araw na ito, the best din na partneran po yan ng kape ni Lola Trinidad Steep Coffee, a coffee na nasa tibag na po yun. So coffee bag na siya. Uh, doon na lamang po ninyo, ibababad na lang ninyo yan guys. Uh, ganun na po yung kasimpleng preparation niya. Kaya try mo na, must try po talaga dahil lang available hazelnut and butterscotch. So para makita po ninyo at masubukan kung paano, check, uh, check out nyo na yung ating mga items na ito sa HTV merch sa Shopee and soon or kung meron na rin ngayon available na ang kape ni Lola Trinidad corn coffee naman. So tikman nyo rin guys para maibigan, di ba? Katulad ng mga uh, iba pang mga items na meron tayo o available ngayon sa ating merch. Maraming maraming salamat kung kayo ay isa sa mga talagang repeat order o kaya yung mga baguhan uh, kung saan man tayo umaabot. Alam ko Ilocos yung pinakahuli natin na inabutan uh, in order talaga at hindi ko rin alam kung si Miss Presi ngayon nakaabot na sa kanila sa puntong ito yung kanilang mga shirts. Ganun din may mga shirts din po tayo dyan. Maraming salamat kung sakaling isa kayo sa mga nagpo-purchase at uh, make sure naman na i-model nyo para sa amin. Kayo na po yung magiging endorser namin para sa mga HTV shirts o yung mga Ouija mousepad kung nakakapagtawag ba yun ng espiritu ah, kada alas stress na madaling <laughs> araw o kaya yung mga stickers natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa, kilala nyo na po ang inyong mga sarili. Next story po tayo mula naman po kay Ella at ito po ay ang kwento po ng sister-in-law ng kanyang mother at nangyari po sa probinsya ng lola niya sa Leyte. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Uh, fiesta po kasi noon, Sir Red, sa probinsya o sa lugar nila Lola sa probinsya ng Leyte. Kaya talagang pagdating po doon sa probinsya, kahit sino-sino na lang talaga ay pwedeng maging bisita. Dahil po doon, yung lola ko naman din dati ay hindi naman sa pagmamayabang may kaya po doon sa lugar. Kaya nung time na iyon, talagang puntahan ng mga tao na kahit sino yung kanyang bahay. Hanggang sa nakiusap daw po sa kanya ang tatlong dalaga na pumunta doon. Ang sabi, gusto nilang mag-stay kina Lola ng 3 days kasi medyo alanganin na daw po kung kinabukasan pa sila uuwi. So dahil mabait naman po talaga ng natural si Lola, umuo siya. So nag-stay daw po doon yung mga dalaga kahit hindi daw po nila kilala at naging close nila si tita. Hanggang sa nagkayayaan na nga na mag food trip daw po kasama si tita at yung tatlong estranghera. So cut, to cut the story short, may pinakain daw po yung isang dalaga kay tita and something daw na parang mapait at hindi daw kasi din ito napansin ni tita noong una kasi nagkakatuwaan talaga sila. As in madali mo makaka-close yung mga babaeng ito. Alam ko guys nabasa or naging regular episode na ito sa Sindak. Okay, so for the sake ng mga nakikinig lang ng SHS, itutuloy po natin ito. So ito ang nangyari. Kinabukasan, umuwi daw po yung tatlong babae. Dahil yun nga, tatlong araw na rin naman nakakalipas. Pero napapansin nila Lola na may kakaiba kay tita nung mga sumunod na araw. Ang buong akala nila ay dala lang po iyon na pagiging busy ni na tita sa kapistahan nung, dara, nung nakaraang araw o nung nagdaang araw kaya hindi na lang nila pinansin o masyadong finokus doon yung atensyon. Hanggang sa bigla na lamang nagkikwento si tita sa kanila na palagi daw siyang nananaginip na para siyang lumilipad. Yung bang parang nagpa-practice daw po siya kung paano lumipad. Pero parang binaliwala lamang iyon nila Lola kasi panaginip lang daw at maaaring kung ano lang daw ito. Hanggang sa lumipas ang isang linggo, nagsabi ulit si tita at sa panaginip naman daw po niya ay biyasang biyasa na siya sa paglipad pero iba na ang kanyang nararamdaman. May panaginip din daw po siya na nagtutungo siya sa kalapit baryo at kinakain daw po niya yung mga manok na nakatali doon. As in winawakwak daw niya yung katawan at inuubos daw niya ang dugo. Nawawala na rin po si tita ng gana sa pagkain at iba na yung nagiging itsura niya. Daig pa niya yung napagod at na-stress sa trabaho dahil parang bigla daw pong tumanda at nanunuyo ang balat. Meron nga din siyang laging idinadaing at ang sabi, para nga daw po siyang laging nauuhaw. So dahil doon ay nagkaroon na nga po si na Lola ng idea na may something different kaya naghanap po sila kaagad ng albularyo. Ang sabi sa kanila nung albularyo, hindi pa man daw po talaga na bibigyan or na, na nagagamot as in naoorasyonan si tita, naramdaman agad ng albularyo na may pinakain kay lol kay kay tita at ito daw ang magiging sanhi ng kanyang mag ng kanyang pagiging aswang. Kung hindi daw ito naagapan, maaari daw pong within a week ay magiging ganap na aswang si tita. So ginamot daw po siya sa loob ng ilang araw hanggang sa meron ngang lumabas na maitim na sisiw at ito na nga daw po talaga yung magiging dahilan para tuluyang makumpleto ang proseso para maging aswang si tita. Hanggang sa naipinpoint ng albularyo yung tatlong bisita nilang dalaga na nakitulog at pinatuloy ni Lola sa bahay. Subinigyan na lamang po sila Lola at si Tita ng langis at ito daw po ay mabisang pangtaboy sa aswang kung sakaling babalik-balikan daw sila nito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming maraming salamat Ella sa kwentong ito at sabi ko nga sa inyo, opo kung solid ka sa amin, alam ko na alam ko na feature, alam ko na record na natin ito bilang regular episode sa Sindak Short Stories. So ang ginawa po natin dito guys for the sake lang ng mga nakikinig lang ng SHS o dito sa Hilakbot just in case na mismo yon uh, in, nakalimutan ko na yung title eh. Pero title niyang regular episode sa Sindak pero ang alam ko, na-record na natin siya doon. So maraming salamat sa iyo Clay at pinaulit mong kwentong ito. <laughs> si Clay minsan nalilito na rin ata sa ginagawa niya sa sobrang dami din ng mga kwento. So dahil na touch move na rin tayo guys, sige na effort is effort at least kahit papaano. Hindi ko naman po inispoil ng todo-todo at meron naman po tayong iba pang mga nalaktawan para at least hanapin mo na lang sa Sindak Short Stories yung mga aswang stories natin. I-type mo lang Sindak Stories Aswang or Sindak Aswang. Lalabas na yung mga kwentong ito na tungkol sa aswang. So makikita nyo naman po at sigurado machachambahan nyo naman. Pakinggan nyo rin po doon sa ating uh, brother YouTube channel na yon for One Shot Horror Stories para masuportahan nyo rin po sila. Okay? And soon, sana nga uh, magawa Uh, magkakaroon na rin po ng 24-hour streaming ang uh, Sindak Short Stories at hindi ko lang alam kung kung uh, kailan matutuloy pero nasa meeting, nasa table na uh, approval na lang ng iba pang mga kasama natin at nang sa ganun ay mapondohan din natin. Okay? Kahit na luging-lugi talaga tayo. <laughs> tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Okay? <laughs> Anyway, ito na tayo guys. Siyempre sa ating pinakahuling uh, kwento na atin pong uh, nakuha dito sa Sindak Stories 2008 at gmail.com. At kung ito Clay ha, nabasa ko na naman ito at pinaulit mo na naman o kaya na, na tag dito na ilagay mo na naman ito. Tao talaga, ka, kakaltukan na kita. <laughs> Umay. anyway, ito po ang kwento po ng ating sender na si Jiro. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So ito po ay experience namin sa Mount Makulot, Sir Red. Um, pakita natin yung picture. Sigurado naman na kabisado na ninyo ito. And I know ngayong 2023 habang nire-record namin ito ng isang buwan ng itong buwan ng Hunyo at naipa, ngayon namin ni air ngayong July, uh, alam ko yung trail ngayon kasi dyan sa Mount Makulot sarado kasi nga 'di ba mayroong nag, nag-aalburuto ang Taal, may mga volcanic activity ang Taal ngayon. So, pinagbabawal muna talaga na umakyat po dyan sa Mount Makulot. Yun ang alam ko ha, sa puntong ito, 2023, June 2023. Uh, ah, hindi ko alam kung kailan mag-o-open pero ito po'y nasa Batangas. Itong, di ba? Tama ba yung Mount Makulot na sa Batangas? Okay, so ang nangyari, ito po ang kanilang kwento. uh, ah, 10 a.m. nang nag-start po kaming umakyat. So habang naglalakad kami sa trail nun Sir Red, wala naman po kaming na-encounter na something unusual. As in enjoy na enjoy kami. Pero may mga ideas na kami Sir Red tungkol sa mga ghost stories ng Mount Makulot. So nakarating kami sa campsite bandang alas 2 ng, alas 2 ng hapon at talagang alalay lamang yung lakad namin at puro puro talaga pahinga dahil may hika din po ako. So nagpahinga muna kami noon, nagmeryenda at nagsimula na rin pong maglatag ng tent. Hanggang 4pm, nag-decide na po ang group namin na umakyat doon sa mabatong bahagi para at least maabutan po namin yung sunset which is yun naman po talaga yung pinakaabang-abangan at reason kung bakit ganong oras kami pumanhik. So enjoy na enjoy talaga kami as in only photo op kahit na super lakas nung hangin at pinagbabawalan kami ng mga kasama po naming iba dahil tiyak konting mali mo lamang ay pwede kang tangayin o kaya ay mahulog sa bangin. Apat po kami noon. Ako, yung asawa ko, yung hipag, hipag ko at yung isang friend namin. So 6pm na iyon, na nag-offer ako na kukunan ko sila ng peak doon sa edge nung mabatong bahagi which is ito talaga kung saan nagpipicture yung karamihan sa mga umaakyat. So lumayo ako ng limang dipa at nung kukunan ko na po sila, biglang nag-zoom in yung cam ko pero hindi ko pinansin. Inisip ko na baka lang syempre sobrang lakas ng hangin kaya pinikturan ko na sila. So nung nag-ready na ulit yung cam ko, Nag-zoom in na naman yung phone at dun na ako kinilabutan dahil hindi ko naman ito ginagalaw. Inisip ko na baka meron pong something na sa likod ko kaya hindi ako lumilingon at dun na ako nag-decide at yayain yung mga kasama ko na bumaba. So nung pagbalik po namin sa campsite, nag-prepare na kami ng dinner at 8pm ay kumain na rin po kami. As in magkakatapat po kaming apat. Habang kumakain kami, dito nga si Red ay meron akong napansin na parang shadow sa likod po ng friend namin at doon din sa likod ng asawa ko at para nga kaming pinagmamasdan. Hindi ko pinapansin baka mamaya ay shadow lang ito nung mga kasama namin pero nang lumingon ako sa likod ko doon din ay nakita ko yung korteng tao na anino kaya natakot ako. Hindi ko na lamang po sinabi sa kanila dahil kami lang yung nasa campsite at baka magkatakutan lang kami. So kinaumagahan, nagkwentuhan kami at nagulat din ako dahil we have the same story. Nakita din pala nila yung shadow na yun at pare-pareho kaming nasa i pare-pareho kami nang nasa isip na mas mabuti ay hindi namin pinagkwentuhan yon kagabi dahil tiyak magkakatakutan lang kami. Para sa akin, Sir Red, ay parang, yun nga, ayoko na rin pong umulit na umakyat sa Mount Makulot. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Nakaka-relate ako dito at nai-imagine ko guys yung itsura nila doon sa mismong campsite, yung Rockies campsite kung doon nagkakamali, yun yung pangalan nila doon. Uh, kasi Although hindi naman kami nag-overnight dyan sa Mount Makulot noon, nakasama ko yung iba pang mga katrabaho natin uh, way back to 2017 or 2016 ata yun noon. Um, umakyat din kami kaya lang day hike lang kasi yon para magpa-photo op lang naman talaga. Uh, kung kung difficulty ang pag-uusapan natin, out of 5, 4 siya para sa akin. 4 over 5 siya. So, kung totoo si pwede naman siya sa mga beginners, pwede rin sa ano, uh, yun nga lang, marami din kaming naririnig tungkol dito sa mga ghost stories, tungkol sa mga kwentong kababalaghan pagdating dito sa Mount Makulot. Although, hindi lang, hindi natin si single out ang Mount Makulot ha. Baka kasi sabihin na naman nila, ikasisira ng ano, ng, di ba, ng spot na to, ng tourist attraction na ito. Hindi po ganoon. Ang ating pinupunto dito, halos lahat naman guys, eh, halos lahat ng mga naging hiking attractions or spots dito sa Pilipinas, laging may kwentong ganon. Kakambal niya yan. Lalong-lalo na siyempre doon sa mga, may mga pasaway na uh, turista or yung mga hikers din kasi talaga na nagsisik ng adventure na minsan bawal talaga kasi dapat dito sa edge na ito, dito sa Rocky's Edge o Rocky Edge, ibig ko sabihin, eh talaga tutuloy sila hanggang sa parang na nadulas, na aksidente, nahulog, namatay unfortunately. Tapos yun na, doon na yung may mga hunting stories, doon na yung doon na nagmumula yung parang may mga sumisitsit, doon na daw may mga parang sumasama na sa picture, mga ganyan halos lahat eh, yun yung nagiging common, di ba? Hindi lang yung Mount Cristobal, uh, yung, yung Devil's Mountain na tinatawag nila. Ang dami guys, sa totoo lang. Sabi ko nga sa inyo, kapag kayo din ay talagang nakahiligan nyo yung pag-akyat-akyat ng mga, <laughs> ng mga bundok, talagang andun kasi yung parang enchanting na itsura kasi nung mga, lalo na yung mga virgin talaga na forest. Iba yung virgin na tawag. Yung mga talagang untouched at saka dadaanan mo lang, hindi mo kailangan na hawak-hawakan or whatsoever. Talagang minsan nakakatakot kasi sabihin mo, ay lugar ng maligno, mga ganyan. Pero kasi ang nangyayari, uh, nagkakaroon lang naman kasi ng mga aksidente kasi una sa lahat, minsan wala silang uh, proper na experience pagdating sa hiking. Ikalawa, may m- m- pasaway as in hindi sila yung uh, sumusunod talaga sa mga uh, safety precaution or sa mga guidelines na dapat sana iwag eh, dyan, mag-take ng pictures, wag kayo masyadong pupunta dyan or hindi sila sumusunod. And last but not, last but not the least, <laughs> pe, nahutan. last but not the least, yung wala silang kasamang tour guide or kahit na yung experienced man lang na local na tiga do uh, I mean na uh, lagi-lagi akyat baba na doon sa bundok, 'di ba? Kasi yun talaga guys eh, kapag aakyat kayo kahit DIY man 'yan o private tour, private hike, sabi natin ganun, dapat may kasama pa rin kayo yung mas maalam diyan sa lugar lalo na sa trail sa Rocky uh, Rockies Trail niyan. Uh, ah, lalong lalo na siyempre kung baguhan ka rin at first time mo pa rin diyan, eh talagang sundin natin yon. Tsaka ang alam ko ngayon, syempre may mga environmental fee, talagang dadaan ka muna, magpaparegister ka muna dyan sa uh, ah, base camp para nang, o sa jump off para malaman nila yung mga umaakyat. Ganun po talaga sa mga nag-hike. Although di naman po tayo pro dyan sa larangan na ito. Pero alam ko ganun yung mga usual kasi ganun naman po yung nangyari nun eh. At uh, sana sa lahat na rin mag, mag, mag, lahat na rin na mga magha-hike sa mga susunod pa hindi lang sa Mount Makulot. Sundin lamang po natin kasi yung kung ano yung do's and don'ts para maiwasan din po natin yung aksidente, yung pagkadulas man lang o kahit ano man ano pa man, 'di ba na maghahantong sa unfortunate nga nakamatayan. Tapos yan yung nagiging issue kasi diyan kasi humuhugot ng kwentong kababalaghan yung iba pero syempre uh, ah, kung talagang thrill seeker ka, eh baliwala sa'yo yung mga ghost stories na yan. So ngayon, katulad nitong si Jiro na experience niya mismo first hand, um, maniwala man tayo sa hindi, eh yun yung kanilang personal o kanilang personal na karanasan. So, wag na lang natin masyadong uh, ah, tag dito, uh, questionin pa. Di ba? Basta't ang gawin na lamang natin, uh, lesson learned, alam na ninyo sa mga susunod pang mga i-hike ninyo, na dapat may kasama din kayong lokal, 'di ba? Kasi sabi niya apat lang sila, 'di ba? O yung yung sila sila sila, sila lang talaga, 'di ba? Anyway, maraming maraming salamat kung sakali man na kayo ay uh, syempre nakapakinig na naman ng ating kwentuhan ngayon at sana kayo din guys ay huwag magsawa na mag-share ng inyong mga kwento sa pamamagitan ng pag-email sa amin sa sindakstories2008 at gmail.com or i-voice message mo na yan para first hand na kayo talaga yung magkikwento. Walang problema sa amin kung parang syempre binabasa, meron kang script dyan para make sure naman na hindi mo makalimutan yung every detail. Uh, kung kaya mo namang impromptu, why not? Di ba? Basta importante, sabi ko sa inyo, hindi maingay ang background mo at talagang hindi ma-echo yung room na pagre-recordan mo kung saan ka man at talagang dapat litaw na litaw ang boses mo. Yun lang naman yung hinihiling natin sa mga nais mag-voice message. Pwede mo rin itago naman yung, yung name mo doon eh. Walang problema sa amin yun. And same email or kaya naman kung nagsusulat ka o kaya type-type ng kwento lang naman na kaya mo at nahihiya ka mag-VM, pwede mo po yung isend din sa ating Facebook page ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Like and follow na rin po at sundan nyo rin po yung mga reels natin na ipinalalabas dyan kung sakaling meron ka namang konting blessing pa give stars ka rin kahit magkano. Magkano ba yung murang stars? 20 pesos, 19 pesos ata sa Gcash. So baka baka naman pang sachet natin ng kape yan <laughs> o kaya ng biscuit ng mga ano ng mga editor natin once again maraming salamat din po dun sa mga dun sa nagpadala sa atin nung huli na pang merienda, pang stocks na pagkain po talaga ng mga editors natin. Maraming salamat. Kilala mo na kung sino ka. Ikaw yung top sharer, sharer natin sa Facebook page. Kilala mo na kung sino ka. Kilala mo na ang name mo. As in, kahit AKA na. Ayaw niya kasi magpa banggit eh. Okay, so maraming salamat sa inyo lahat. Sa mga channel members na kapit na kapit pa rin at nagpapa-stars o kaya nagpapa uh, super stickers. Maraming salamat o kaya ganun din sa mga nagbabalik sa atin na nakikinig. Ang Batang Ipinanganak sa Haunted House full episode now available streaming na po yan anytime dito po sa ating channel. Sana naman din po huwag niyo i-skip yung ads para na sa ganun ay meron naman po tayong uh, kahit papaano, 'di ba, ma-share man lang na blessing para po sa writer po natin. At saka ganun na rin syempre sa mga pwede pa nating uh, matulungan dito po sa ating mga nakukuha mula sa mga platform na ito. Ako pong muli si Red hanggang sa susunod nating kwentuhan. Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys! May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakpot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at isend sa sindakstories2008 at gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.